Media Studio. Yeah, aha, aha, aha, aha. Check it out. Cool Pop. Cesar Desiree. Future Let's go. Maisha yangu ni wewe, mawaso yangu ni wewe, maisha yangu ni wewe, kila siku ikibazo cya mbere ni mbega nziza desire ni inde nk'iyo desire nahaza umurundi ntabwo nyafurika nk'uko bihose east africa urumva nkaba ndi kuririmbi nkaba muri amerika nkaba ubwenegihugu bubiri umurundi no muri amerika mu mutima n'umurundi ukaso muri amerika ubu nziza desire amaze wavuze ko uri umurundi kandi uri umunyamerika umaze igihe kingana kuri hiyo Hmm. Eh, maze imyaka icyenda nk'uko ndakwiza mu kwezi kw'icumi nari mu buzima bw'indi myaka cumi muri iyo myaka icyenda nkaba narakoze ibintu bitari bikeya ibiteramo hirya no hino muri amerika amazunguruka ibyo ku amaleta mirongo itatu biri ku maleta mirongo itatu mirongo itanu na zitatu nkaba maze kujya za canada amaze kuzunguruka canada maze kuzenguruka uburayi urumva ibyo muri gukora agenda ishima nkaba namaze gusohora album zibiri muri iyo myaka muri azwe ibihugu bigoye cyane cyane muri igice cy'umubiri wacu ino ababi eh, mm, wacu ni bakeshi benshi cyane urumva nawe ukora miziki ne ukora buri munsi wumvise ibindi bikwinjiriza cyane cyane ikigo igihugu cy'akazi ukora ibintu byose bishobora kukubeshaho ubuzima kandi bamaze gusohora album zibiri za video ubona by'amasanamu urazi ko ibintu bizinze cyane mugabo turitanga twari ko dushoboye hanyuma ubonamo ubonamo ndiko ndatora ubundi nari nagize ibishyimbo n'ibigori mba narayihinze ubu barabe barabe kujya kugaraba neza urabe uba ni maze ndibaza radiyo nyamaze mu ndirimbo zine rero ubu niko ndirimbiza gusohora izindi zine kugira nshobore kuba cyangwa kumusora indirimbo umunani umunani anatondeye n'izo album kenshi rero n'izo ndirimbo ndazisohorera mu bigi indebo yitwa kirunari narakoranye kuva kera nkiri muri ubu burundi yari mu rwanda nyuma yimukira mu bigi kenshi niyo dukorera nanjye mu bintu byitwa amasanamu iby'indirimbo nazo kenshi nabikorera muri amerika wavuye no mu burundi umuziki umeze nabi abaginzi b'abarundi n'ubu barakidoga mbega hiyo hari akarusho uhabona nk'umunyamuziki ikindi kintu hari akarusho turabona kuko icyo dukora twebwe duhuruma n'abantu bakunda kuraba imico y'ahandi n'ubu n'umuntu umuzungu ikintu cyose kimuryoheye ikintu cyose aho atacumva akumva yuko kiri mu buhinga n'ubumenyi n'umwuga kiramutwereka umva iba yakarusha kuko turi mu gihugu kirimo amoko yose y'abantu baba bakomoka mu isi yose urumva abantu baba muri muri afurika burayi muri amerika ati n'ubu abantu bose iyo bahuye bitwa abanyamerika urumva rero ni igihugu rero kirimo kaca nyinshi kirimo kirimo imico kama myinshi rero natwe twashyizeho turumviza umwana rero zo kubyerekana imico iwacu nicyo gituma usanga hari akarusho hari akarusho twazi iwacu kugira ngo dutere imbere biragoye kuko ababikeke ntibashyuha n'abafite ubushobozi ibintu bya miziki ntabyo bashobora gufinansa urumva urumva ubundi tugarutse abantu babikunda cyangwa ubutegetsi bukabikundisha abantu ndavuga akarorero muri iki gihugu nta ndirimbo zo hanze bijyaho nta ndirimbo ntabyo bazi bazi n'abasitsi bo hanze n'uwo hanze aza muri amerika kugira ngo abivugirize neza kugira atumenyekana muri aba bakoresha yuko bakatuma yuko uburirimbo kinini cyabo icyo cyatumye abantu kubanza kopirasiyo y'ino abanyagihugu bakunda iby'iwabo bakababwira ibyo umuntu aba yarakoze bakavyigira yuko ubu butegetsi bwerekeza yuko amaradiyo avuga indirimbo ntiyagire izindi ndirimbo hano muri izi ndirimbo zibeza east africa nyine muri z'abanyamerika iz'abanyaburayi zikaba kuko nabo zigira kwigira bumviriza ivyiyumvara rero abantu bazobikunga muri soko no kubimira nipe malengo, una sababu zote za kuitwa mrembo ha, una shepu za kibongo, mwili mororo, baki mkoroko ha, unasifiwa mpaka Londo kwenye shepu za kimodeo sifa zote umevaa, unanifanya mikichao unavyosheki bambata we maisha yangu ni wewe, mawazo yangu ni wewe, maisha yangu ni wewe, kila siku utubwiye ko bwawe iwanyu indirimbo zivuzwa ku maradiyo ari iz'aho nyine ari z'abanyamerika ariko ino iwacu amaradiyo menshi ah, akunda kuvuza indirimbo z'abanyamahanga kuko nizo ziba zigezweho kuko nizo zituma n'ayo maradiyo akundwa mbega uribaza ko urwo rugamba rwo gushobora kuvuza indirimbo z'abarundi ruzokoroha izo ndirimbo ziba zikundwa iz'abanyamahanga ziba kugira ngo zikundwe ni abakuruta abantu babafasha nibo tubashyiramo ingufu bigasohoka hanze ni buryo bakubwira ni buryo usanga abantu bitanga ndakora ijambo nko muri nigeria nigeria yari izwiho mu bihumbi bibiri cyangwa mu bihumbi bibiri gutangwa ibihumbi bibiri makumyabiri bibiri harimo na kabiri na gatatu twari tuzi tanzania natari tuzi indirimbo z'ubugande nigeria twari tuzi nigeria bagenga mu bihumbi bibiri na cumi kubera iki babonye amamuzi zabo amasinema bakora Telkom, birakungahaye afurika reka tugire izindi ngingo zo turahura abajya ba o abajya bitwa ba dato iyo turahura turahura badino tukavugana bakambwira kubera iki indirimbo zawe tutazizi kandi tutureza nabo gato k'igihugu cyacu abafite badutera inkunga barayiganira kuri wabo bimera abatunzi umutunzi wese hariya umugwizatunga abahondera umuntu muhanzi kugira ngo niyo asohora ibyo bintu aza kunguka kurusha bwa umuntu agira sinzi kubyumva rero nawe akora uko ashoboye atumvise ibihugu byose bya afurika bya atumvise urumva urumva nagoye tabure nk'ubu na kidumu kidumu yarahatswe abakenya bose kajya karera kose yarahatswe yarahatswe muri habuze iki habuze umuntu ashobora kwiputsa akamuka akarekana mu mwanya kidumu sellaisena kuitenkin työttömyys on henkilömuus mukana, kiinalaisuus mukana. No, niin haluan, kun sä joudut toi palvella narvi, eu käydä voi hiilitellä, voi hiiluruni, karu meni, kai meka, nukussa, tivaatsu, puhuta muu, kolmara, tietysti muuta puhuta. Ne, mä voisin jo muulani kuin isä, niin siinä voi jos samalla samalla kuin sinua, mä kuitenkin kuulun, että mukaan tuohon, aivan kuin on sukia, kun on se, aivan kuin Oh, no. kubona kuko nta ah, wundi buhinga nta bindi kuko niwakwiza atunga yumva kintu kimujya gikundwa n'abantu bose azabishyiramo uburyo tugaruke rero ku gikorwa cyawe nziza desire watubwiye ko mu myaka icyenda umaze hiyo umaze kugira album zibiri ariko utarajya hiyo abantu barakuzi mu ndirimbo muyabaga barakuzi mu ndirimbo waje gute uri umwe mu baririmbyi bakunzwe kandi n'ubu bagikundwa n'abantu bose abatama abakiri bato twibutse ukiri ino wari umaze kugira album nzinga angahe nkana kugira albumu zitatu namaze kugira albumu zitatu albumu yitwa haje yitwa nukuriki albumu kurikira wakura kulipa albumu kurikira yitwa imiringa hanyuma maze kugira zibiri ubu niwe maze kugira zitanu kariyeri yanjye urumva ubu ya gatandatu rero iri mu nzira riri mu nzira yewe nabaruye izo ndirimbo zine imwe yitwa ikigo cy'ibigori iyindi cyitwa jina mwingine iyindi cyitwa nziza iyindi cyitwa ninde ninde ni indirimbo ni iy'imana ni aba amadini ni indirimbo y'imana umuntu wese yemerera imana ntibiraba yuko ajya mu idini kanaka urumva kuko imana buri gihe tugeza kuyihimbaza kuyishimira kuba tukiriho tukihema rero hasigaye izindi zimwe inzu z'uzo ni Let's talk about the present. tupeleke Dubai, twende zetu kule mbali, ukakili more time. Ha, achana nao, achana nao ha, wanataka waone beef mimi sina beef, nataka tutese tena sana mpaka wakuje washangai. Maisha yangu ni wewe, mawazo yangu ni wewe, maisha yangu kuvuga afite imigambi yihe ya kazoza yahagufi niyakure ndumva ko ufite umugambi wo kuza mugabo mbese ugana igare eee kuza neza niko niteguriye abubu muri uyu mwaka ndiyaza mu mumeze mu kwa mbere mu burundi inshuti y'abagenzi nawe igihugu cyiwe nawe tuba kimeze gute n'iwanyu hanyuma iyindi migambi ufise uretse iyo album uriko uraheraheza iyo migambi ufise ni gukora video ya alubumu nayo niyo aha muri afurika kuko murabizi kenshi muzura indirimbo zanjye kandi umuntu akazibona munywa ibintu bikaba biri porofesiyoneri mpamvu nkerekana icyiza eh, cy'igihugu cyangwa nkerekana akarara kacu rero iproje mfite ni nyinshi rwose yo kuzana abaririmbyi hakurya twatangiye kuzana uwa mbere twazanye n'utwari twamuzanye umwaka ushika kwezi kw'icumi na rimwe rero ndimirije kuzana n'abandi n'abandi ko nabo dukorana ko benshi nkuzana n'abanyamerika bumva bakunze ibintu byanjye barambwira yuko niba hari abandi tuza tubazana tubatora niyo miryango mushakukira ndazana nk'uko bari ba Nigeria ba Tanzania ba Kenya bakazunguka buri mwaka buri mwaka natwe natwe niyo migambi bw'Imana nawe muzozibonera buri mwaka tuzasana babiri cyangwa batatu natwe abarundi batanga kuba benshi batanga kuba benshi urumva natwe dushaka ko igihugu cyakugira mu ngoma no mu ndirimbo bisobanura ariko numva muhamagara cyane cyane abamaze kumenyekana nka fariyasi muri iki gihe asanzwe ari ino nyine mu biteramo mbega hari imigambi mufise yo gushikira abato bato nk'aba bari ko baravuka bakiri ino iwacu abatera ikigori bomba litahulira hafi ya gituko kushikabuke kushikabuke kigori batamura aba batunga batunga kujya nyine nuko bakomeza gukora bakomeza barateye imbere barateye imbere cyane si igihe cyacu tujya kamati cyari twarinda kujya i rwanda cyangwa twajya muri kenya ugande amashanyarazi amasawundi amasawundi ashaka amasawundi meza amasawundi n'umuhanga w'impunzi nicyo nicyo dushaka gukora nuko iwacu iyi abo nyine bato bato mu bafata bemewe indirimbo zabo zikamenyekana kwanza i burundi abazungu bakazikunda zituma na diaspora abo bantu bari hino nabo bazikunda kuko bazibwirwa nabo bari ngaho nawe maradiyo ari ngaho urumva hanyuma niwe wicaye wumva abana tuzaruye eh, tuzaruye tuzaruye nuko rero nuko rero bimera nicyo gituma dusaba abantu ngo bamwe u m u s k a n e amakikure niyo mututumanaho mubaturirira bakora sindiko muzumva kiss you, girl. Let me hold you. You are everything that I dream for. Let me give you everything that you dream for. You know. Yeah, anyway. Yeah, baby. Uh-huh, uh-huh. Every day, every day, it's you, baby. kubaza ni ah, hari ikibazo kiri bujumbura mu muguru amical de musicien aho bamwe bavuga yuko umurongo yo muguru muri iki gihe atarakwiriye kuba hari mwebwe mubivuga ko iki hari intererano mwotanga nk'umuririmbyi wa eh, eh, kera byumvise eh, ko ari ibintu by'agahinda kubona abantu bashwanira iby'umurongozi murabizi ibintu by'umurongozi ni ibintu bizana umuco utari mwiza rero icyo icyo baterera ni uko abo bari bashyamiranye yuko mujya hamwe bakumvikana kungene ibintu bigera kandi bikaba bisaba aho muhuza cyane cyane mbere y'ubushikiranganji kugaruka n'icyo kama kuko nanjye icyo bavuga rero icyo byitwa umutima ntabwo nawe urabeshye iki murabona ibintu biri taransifo abantu bose bavuga yuko biri taransifo byiza mujya hamwe bakumvikana ari perezida memba ari inama abandi bavuga yuko bashaka kugarura asosiyasiyo neza kumvikana muri ubu busitani bwakinjiramo bagategura basi amatora yandi kuko kuko jya n'ayindi sura ikintu bagura kuko bagategura amatora yandi bose bakiyamamaza bakumviriza ibyo bakoze uhari akavuga ibyo yakoze hari bakavuga ibyo bamunegura n'ibyo birinze gukora hanyuma biga turi umuco mu matora kuko ntakindi ntakindi ntakindi kino ubona yuko ubuzima bwose bujya hamwe mu bw'ubushikirangange bukaba hagati hanyuma bakumviriza arizo turakora kuri arizo natwe byo n'amabesera ndabona hari amasosiyasiyo ndabona amasosiyasiyo y'abaririmbyi bino ndabona amasosiyasiyo y'abaririmbyi bava mu afurika mu bafite wino for example muri nigeria muri kenya nta baza bafite abaserukira asosiyasiyo baherekeje ukabona ni byibanze ukabona n'ibintu bimeze neza rero rero nanjye nshaka yuko asosiyasiyo ibe asosiyasiyo nyine nka kurya um, n'umugambi nyine cyangwa asosiyasiyo uteza imbere abaririmbyi n'iyo asosiyasiyo ku mugwi umwe kuko ari kumwe n'umwe nta kintu cyotera imbere kuko nanjye nk'ubu leta yakoze nishobora gusabira abasponsori abatabya ingene tukuza kuba arambagizi noneho asuzuma afite ikintu cyereka rwose utari amarinimbi ejo nayo nawe yahari nuko gusa ha, wanataka waone beef mimi sina bifu nataka tutese tena sana mpaka wakuja washangai maisha yangu ni wewe mawazo yangu kiss you, girl. Let me hold you. You are everything that I dream for. Let me give you everything that you dream for. You know. Uh huh. Uh huh. Yeah. anyway. ikindi kibazo gikurikira gishaka gusa n'ico wowe umaze igihe mu bihugu byo hanze urabona ukuntu umuziki ukora twebwe ino baheruka gutwa droit d'auteur haragiyeho n'ikigo citwa obda office burundi de droit d'auteur ariko gushika uno munsi abanyamuziki baracaja muri studio bakagira umuziki bagataha gutyo ntagire ikintu na kimwe bunguka hivyo bimeze gute mbega mwebwe mubona vyogenda gute kugira ngo umuririmvyi yunguke biciye mu ngabire yiwe ino ntiyagiye yonyine ikishije indirimbo yo w'ino haba ari ikintu cyinjira muri akawunti yiwe muri konte mu bubiko bwa benki yiwe ino indirimbo yiwe imenyekane nawe aba t u n g i e h o kuko icyo ntibyo abashinzwe ibyo gukimbira ibisimbano by'umuntu ahurira urumva ino ibintu byarateye imbere bamurekanye no kuri tivi honyine n'ibindi bintu n'ibindi bintu ino urumva hari igihugu kirimo miliyoni magana atatu urumva muri ayo magana atatu muri ayo magana atatu umuntu wese yinjiza n'indi iyo bajya mugacana album agira amaze nk'imyaka ibiri asohora indirimbo imwe akagurisha indirimbo imwe iyo ndirimbo imwe kugurisha miliyoni zitanu z'amakopi kopi yonyine muri iyo kopi haba harimo bizinesi yiregera arongera hanyuma umuririmbyi nawe akahatungira hanyuma akaba afite n'amategeko abamuburanira aho akaruya m i s i e l Yaban m k o t o i omuliri bino osangana ekimu kingi naye mwana wange omusunde mutego baba azikuli munda kino yinjiriza muliri nizo tuvuga natekeko n g a m o nakulenga amazi nakyo tegeko cyokurikizwa kujya nyene barishinye nakujya y'uruguru n'iradiyo kisize indirimbo yawe ibyo n'amasezerano sabedi n'amasezerano nzoyicisha iki gihe nzoronagucya hanyuma ari n'amaseda amaseda agurisha akaba ari iseda imwe leta harimo takisi ya leta harimo ayo ushobora kwishyura wunguranira ari ajya muri asosiyasiyo ayajyamo ajya muri iyo biro de tuwa doterwa zishyira nka cumi hanyuma ugasanga umurenge abayeho mu mahoro nta kindi tekereza ni gutekereza gusohora indi mu musoro niyo niba guhita atunga batindiramo mm. batindiramo kuko baba bazi ibintu byose bikingiye ikibazo kubeshe nawe ubura ukina umupira nawe ubura uririmbi mukina sinema ubura guteza imbere no mukwiza tunga kuko niwe umva aguteza imbere kugira nawe yiteze niba bazi yuko uyu muntu nshize ubu buryo buntu mushyiramo n'ubu nzokunguka yanzokunga iki nuko nuko nicyo gituma muri wacu tubakwiza tunga mu zose eh, na gereza tanzania ubwange muri kenya mu rwanda n'ubu n'abakwiza tunga batinjiramo niba batinjiramo kugira ngo nabona ibyo mu kugira gusaba amasoko mu kugira ikintu indirimbo indirimbo ni ikintu kitindiriza amafaranga ni gusa iwacu sinzi ko bamaze kubibona bamaze kubibona Mungu wetu ao akiomba basi ataomba nani? Maana yacu ni sawa sabe none dusabane ntibibaho kandi ntibyigeze bibaho ntibibaho ntibizigera bibaho herekana imana yaturemye niya twese y'ababayemera n'abatayemera habwa sifa baba ya mbingu, lakini ikibazo ca nyuma urashobora kuba ufise intasho cyangwa ikintu kiri ku mutima ushaka kubwira abarundi bariko barakumviriza bamaze igihe batakumva hari abavuga ko nziza dizire yazimye ariko ngira ngo kubera ko batumva amakuru yawe gira akajambo ushikirije abariko barakumviriza eh, twari twazimye eh, abafana banje ndazi barambaza mu mashusho kuboneka gake sinateye ni uko nsohora za ndirimbo wumviriza iminsi ibiri iminsi itatu ukwezi kumwe zigaherano rero nsohora za ndirimbo cyane cyane indirimbo z'ubuzima uko abantu babayeho ni ukuvuga ubuzima bw'urukundo ubuzima bw'imibereho ubuzima ubaho buri munsi kandi muzoze murumviriza cyane cyane n'indirimbo nsohora ni y'amajyambere abantu babayemo icyo nabakunda bafane banjye mwebwe ubu niko ndimiriza kuza kugura mu biteramo hanyuma eh, kandi nkaza ndabazaniye album nshasha eh, kandi mukazobona n'amavideo ayandi mwe nyine muzokanguka mukavuga iki ni ikirundi kikokera imyaka nikinyamahanga hanyuma nabasho nabifurije namore imana igihugu cyacu aho gihuye azomurabo kiriko kirakemurwa gifite inzego umutekano waragarutse kandi gifite n'abagitwara nubona kandi uzokora buri gihe eh, urumva icyo ndabasabye gusana amahoro kandi amahoro niyo byose hanyuma ah, imana ibahezagire nk'uko yafashije abandi murakoze cyane nziza aho namwe